บุ๊กทูหกสิบสี่การปฏิเสธหนึ่ง negazione uno negazione uno ผมไม่เข้าใจคำศัพท์ non capisco questa parola. Non capisco questa parola. ผมไม่เข้าใจประโยค Non capisco la frase. Non capisco la frase. ผมไม่เข้าใจความหมาย Non capisco il significato. Non capisco il significato. คุณครู L'insegnante. L'insegnante. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Capisce l'insegnante? Capisce l'insegnante? ครับ ผมเข้าใจท่านดี Sì, lo capisco bene. Sì, lo capisco bene. คุณครู L'insegnante. L'insegnante. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Capisce l'insegnante? Capisce l'insegnante? ครับ ผมเข้าใจท่านดี Sì, la capisco bene. Sì, la capisco bene. ผู้คน La gente. La gente. คุณเข้าใจผู้คนไหมครับ Capisce la gente? Capisce la gente? ไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับ No, non la capisco molto bene. No, non la capisco molto bene. เพื่อนหญิง แฟน L'amica, la ragazza. L'amica, la ragazza. คุณมีแฟนไหม Ha un'amica? Ha una ragazza? Ha un'amica, una ragazza? ครับ ผมมี Sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. ลูกสาว La figlia. La figlia. คุณมีลูกสาวใช่ไหม Ha una figlia? Ha una figlia? ไม่ผมไม่มีลูกสาว No, non ne ho. No, non ne ho.